Al die prinsen van die noorde en die mensen van Sidon, hulle le allemaal in die graaf. Vroeger was mensen vir hulle bang, maar nou het daar niks van hulle oorgeblij nie. Hulle le tussen die mensen wat ik vernietig het. Door die dag als die koning van Egypte in die graaf beland, zal hij uitvinden dat dit niet net sy soldaten is wat allemaal doodgemaak is nie. So sê die Heere, die God van Jezegiel, hij het duizenden mensen laat doodmaak. Sy soldaten het baie nasies aangeval. Ek het toegelaat dat hij dit doen. Ek het omgebruik. Ek het mense bang gemaakt. Maar nu komt die dag dat hij voor mij gaan staan. En ik oordeel om oor sy slechte dade. Ek sal om ook van die aarde af wegvee. Hy sal in die oorlog doodgemaak word. Dit is ek, die God van Ezekiel, wat hier praat.